بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أدعو أدعو أدعو يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا تربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا الربيع الكرام لكم Zapadnjaci, draga braćo, nekada od muslimana sve preuzimali. Zapadnjaci su preuzimali dostignuće u medicini, u geografiji, u astronomiji, geologiji i tako dalje. Sve su to preuzimali od muslimana kada su muslimani bili, bili vodeća sila u svemu. مرحبا مرحبا بالجميع عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقاع عندي أنتم Mi moramo, draga braćo, shvatiti da je ova vjera, vjera ponosa i da je ova vjera, vjera čiji put je trnovit i nije nimalo lahak. أنتم مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السيقا عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام استوديو التوحيد عندي نبت الربيع إسلام رافعين البنود حاميين الحدود من عدو الأدود الأسود رافعين البنود حامين الحدود من عدو اللدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجبين رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله جل شانه svevišnjem gospodaru svjetova i neka salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Meni je veoma drago što se večeras nalazimo ovdje među vama i veoma mi je drago i raduje me što kod vas postoji veliko interesovanje za ovakvim okupljanjima i ovakvim druženjima što upućuje na, na jednu stvar, a to je na jačinu vjere i želju za vjeru, što danas mnogima fali. Mi ćemo, ako Bog da večeras govoriti o jednoj veoma bitnoj temi, a to je duševni poraz kod muslimana koji je pogodio veći dio muslimana zbog dešavanja u prošlosti u cijelom islamskog ummetu i zbog dešavanja u sadašnjosti. Islamski ummet je doživio jednu opasnu bolest a to je bolest duševnog poraza. Pa ćemo kroz samo predavanje pojasniti simptome tog poraza, koje stvari upućuju na taj poraz, koji su uzroci na kraju šta je lijek. Međutim, činjenica je da nisu svi muslimani zapali u taj duševni poraz. Na to upućuju riječi Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, kojima kaže uvijek će skupina iz moga umeta ili iz umeta Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem biti na istini, neće im nauditi onaj koji ih ostavi i kojim se bude suprostavljao sve dok ne nastupi sudnji dan. I ovdje mi u Bosni proživljavali smo zadnjih deseta godina mnogo što šta što je uticalo na promjene u samom društvu, narošto kod nas među, muslima, među muslimanima. Ono što je najzapaženije jeste da je se od 90. ih godina desilo jedno islamsko buđenje ili vraćanje ljudi, da tako prostije kažemo, vraćanje ljudi islamu i što je sigurno činjenica koja najviše raduje. Taj duhovni ili duševni poraz kod muslimana uveliko utiče da se muslimani ne mogu brzo duhovno i materialno poravljati. Mi to sami vidimo, ne samo ovdje u Bosni, nego u cijelom islamskom svijetu, naj, posljednji događaj u Afganistanu su najbolji pokazatelj toga. Mi ćemo govoriti uglavnom o, o, o nekim simptomima koji su koji upućuju na tu bolest, na taj duševni poraz, pa ćemo kroz to shvatiti šta znači duševni poraz kod muslimana. Prvi simptom, simptom jeste što kod mnogih muslimana ne postoji nada ili postoji beznađe da će se ovaj islamski ummet ikada vratiti u ono stanje i ponos u kojem je bio u historiji kada je vladao svijetom, kada su bili najveća sila na svijetu. Nažalost, kod mnogih muslimana postoji ovo beznadje. I u nas ovdje, naročito poslije posljednjih izbora, kada, su, kada je islamska struja izgubila na izborima i kada su na vlast došli oni koji ne žele dobro islamu i to je činjenica. To je istina poslije tih događaja, poslije događaja hapšenja, deportacija, poslije raznoraznih jeli, ovaj, provokacija, prijetnji, najavljivanja hapšenja, mnogi i kod nas su ovdje došli u to beznađe da izgleda idu sve gori i gori dani, a ne bolji za islam i za sljedbenike islama. Međutim, draga braćo, moramo znati da ova vjera islam mora proći kroz određene etape koje je Allah Đelešanu odredio da prođe ta vjera i njeni sledbenici. Ovakvi koji dođu u beznađe neće puno pomoći ni sebi, ani ovome umetu na popravljanju tom duhovnom i materialnom prosperitetu. Najbolje je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem te ljude i takve ljude, pa kaže u hadisu koji bilježi Muslim, kaže ako čovjek kaže ljudi su u propasti ili propadoše ljudi, kaže on je u većoj propasti od njih. Hadis bilježi Muslim značenje hadisa je da onaj ko za ljude kaže da su propali, da nema više od njih nikakve nade, da je on u većoj propasti i većoj, većoj zabludi nego oni, zbog činjenice da je digao ruke od muslimana koji su jeli u zabludi i misli da se nikada neće vratiti. Jer to je pogrešno, jer to je taj pesimizam koji ko muslima ne smije dozvoliti da se nađe kod njega. Od ovakvih ljudi, kao što sam rekao, vrlo je teško očekivati da popravljaju, oni samo mogu unazađivati taj popravak duhovni i materijalni. Drugi simptom jeste, kod mnogih muslimana ćemo naći da kada u pitanju hajr i napredak, bilo duhovni ili materijalni, da uvijek gledaju one koji su slabiji od njih, koji su ispod njih. Pa ako vidi nekoga da je slabi uvjeri od njega, on klanja noćni namaz, ovaj ne klanja, kaže, pa dobar sam ja, kakvih ima, Ili kada vidi sebe da, da, da se pridržava islama, a drugi se ne pridržavaju, kaže, e, pa dobar sam ja, kakvih ima, teška su vremena, treba se zadovoljiti s tim i tim. To je pogrešno, draga braćo, je takav, samo može nazadovati, ne može napredovati. I u vjeri, ne, nikad se ne gledaju oni koji su slabiji, nego se u vjeri gledaju oni koji su bolji. Ako budeš gledao oni koji, slabi, koji su slabiji od tebe u vjeri, postoji opasno da se da budeš kao i oni. Ako budeš gledao koji, one, one koji su bolji u vjeri od tebe, postoji nada da postaneš kao, kao i oni. Međutim, kada u pitanju Dunjaluk, kada u pitanju Dunjaluk, trebaju da se gledaju oni koji su ispod nas u Dunjaluku. Koji su ispod nas. Oni koji nemaju ni, ni 100 maraka u džepu. A ti imaš 300 ili 500 ili 1000. I na taj način ćeš steći to duhovno zadovoljstvo i to bogatstvo duše. Nećeš dozvoliti, znači, e, beznađe, nećeš do, dozvoliti da se tvoje srce veže za dunjaluk, gledajući u dunjaluk one koji su ispred tebe. Treći simptom je pojava imitacije, a ne inovacije i kreativnosti kod muslimana. Mi znamo da danas muslimani većinom imitiraju, ne samo u stvarima dunjaluka i materialnog napretka, nego većinom imitiraju nevjernike, kršćane i židove, pa čak i u stvarima vjere. Zato ćemo naći zbog tog duševnog poraza, da su muslimani u prošlosti e, dozvolili sebi da se ne samo u njihove običaje, da se uvuče dosta e, nemuslimanskih običaja, nego čak i u vjeru su se uvukla razno razna vjerovanja i sujevjerja koja su preuzeta od kršćana i židova. Naravno, od kršćana, jer mi živimo sa njima i jeli, od njih smo i preuzeli mnoga učenja i mnoge, mnoge Mnoga Među muslimanima je rijetki su oni koji razmišljaju da postanu naučnici, koji razmišljaju da postanu stručnjaci određenoj oblasti, u geologiji, u biologiji, u fizici. I zbog toga danas muslimani nemaju e, dosta i dovoljno svojih stručnjaka. Većinom je li to, tu nauku i ta iskustva preuzmaju od nevjernika, idu na zapad i naravno mijenjaju svoju vjeru zbog tog odlaska i tog boravka. Muslimani ne samo da slijede kršćane, draga braćo, kao što sam rekao, u tim materialnim dostignućima, nego slijede kršćane i, i u vjeri. I to je ono što je najopasnije. Što se tiče materialnog napretka, imitacije, imitiranja, najpogubnija oblast jeste vojna oblast, gdje mus, rijetko koja muslimanska zemlja ima razvijenu vojnu industriju. I zbog toga, e, kada se pojavi bilo kakva zemlja sa, vojnom, sa razvijenom vojnom industrijom u svijetu, dešava se ono što je se desilo Iraku, ono što je se desilo e, Siriji, ono što je se desilo drugim muslimanskim zemljama i što se prijeti drugim muslimanskim zemljama koje su e, materijalno razvijene, a naročito vojno. Četvrti simptom ove bolesti, duševne bolesti, jeste e, ogleda se kod muslimana koji su studirali na zapadu i koji su boravili na zapadu. Nažalost, takvi muslimani su dosta utjecali da se da se muslimani, ostali muslimani okrenu ka zapadu, ka njihovoj civilizaciji i njihovim običajima. Oni koji studirali na zapadu danas vladaju muslimanskim zemljama. Danas su donijeli njihove običaje i njihova, njihova vjerovanja. Nažalost, takvi su na političkim vrhovima. Oni nisu napravili razliku između tog materijalnog napretka koji se može preuzeti od nevjernika. Nije problem i nije, nije sporno da preuzmemo raketu ili neko, neko jeli, vojno dostignuće, međutim sporno je da prihvatimo sve od zapada što nam on donosi. Jer mi imamo svoju vjeru, imamo izvor svog, svoje vjere, imamo izvor svojih običaja i tradicije. A to je naša vjera islam. Na zapadu je napredna, draga braćo, tehnologija. I napredan je materijal, napredna je materijalna strana. Međutim, ono što je u nazadku kod njih jeste, jeste ta duhovna strana koju, nažalost, mnogi musmani oni preuzimaju. Peti simptom ove bolesti jeste da veliki broj muslimana je zadovoljna sa trenutnom političkom situacijom u kojoj, u kojoj se nalaze muslimani u cijelom svijetu, pa čak i ovdje kod nas. Zato ćemo vidjeti da mnogi lideri muslimanski, koji su toliko, koliko toliko nastrojeni islamski, da nemaju snage, baš zbog tog duševnog poraza koji osjećaju pri sebi, koji imaju pri sebi, Nemaju snage da se odupru nekim političkim rješenjima ili nerješenjima koja se nameću muslimanima, kao što je primjer Kašmira, kao što je primjer Palestine, 50-godišnji rat gdje se svakodnevno donose neka rješenja, neke rezolucije koja su nažalost na štetu muslimana i nažalost i pored toga što su muslimani u tako teškoj situaciji, muslimanski lideri, nazovimo i muslimanskim liderima jer upravljaju sa muslimanima, oni su zadovoljni sa bilo kakvim političkim rješenjima I nažalost to se prenosi i na obični svijet. Jer, jer kakav je svijet, takvi, svijet, takvi su im i lideri vođe. Da je svijet bolji, izabrali bi i bolje vođe. I nije čudo i ovdje kod nas. Pitamo se nekada što su, što su ovi došli na vlast. Ovi koji sad kroje koje kakvu e, antiterorističku državu i neku civilizaciju evropsku i žele da nas uvedu u Evropu. Pitamo se otkud oni na vlasti. Trebamo se pitati, trebamo preispitati naše stanje. Jer niko i drugi nije doveo na vlast do mi, draga braću. I to je naša svijest i svijest našeg naroda. Na, naravno, takva rješenja koja se nude i politička rješenja, mi sami znamo i dejtonski sporazum, bez obzira koliko on politički promišljen, koliko je donio korist muslimanima, i za njega se kriju mnoge štete i mnoge tajne koje ćemo tek u budućnosti otkriti, koje danas dan neke otkrivamo. Za primjer, znači, uzet ćemo postojanje palestinske države koja je E, postojanje države Izrael, te vještačke tvoremine na tlu Palestine, koja je danas simbol terorizma i organizovanog nasilja. Nažalost, mnogi palestinci, kao što sam rekao, ne samo lideri, nego i narod su zadovoljni da dobiju ono malo zemlje što je ostalo u Palestini da bi, da bi bio mir. Šesti simptom jeste da mnogi muslimani se, da se mnogi muslimani stide svoje vjerije. Mnogi muslimani se stide svoje vjere, svoje islamske spoljašnosti, iz razloga što u svojoj vjeri ne vide ponos. Što u svojoj vjeri ne vide ponos. S druge strane, naći ćemo kršćane koji znamo da su na krivom putu, ali naći ćemo i da se pridržavaju svoje vjere i ne stide se nigdje. Nigdje, pa gdje god živjeli, gdje god bili, ne stide se obilježa svoje vjere. Iako su, jeli, iako njihova vjera skrnavljena. Međutim, muslimani, iako znaju da su na istini, da je Kur'an jedina objava, jedina knjiga koja je sačuvana, da je to istina, da je to hak od Allaha, stide se svoje vjeri. I nažalost, ne samo da se stide kad odu na zapad ili kad odu u neku nevijeničku ili nemuslimansku zemlju, stide se i među, u, u, jeli, u, svom, u svom komšiluku, stide se u svojoj zemlji, u muslimanskoj sredini, da kažu da su muslimani i da pokažu svoja islamska obilježja. To, to su jeli, rezultati tog duhovnog ili duševnog poraza koji muslimani osjećaju. Navešemo primjer jedan. Često kada eh, oni koji putuju avionom znaju kako ovaj stewardese nude raznorazna pića i tako dalje i tako dalje. I naći ćemo da su rijetki kršćani koji prihvate u avionu da popiju pivo, neko alkoholno piće, dok, dok ćeš većinom naći da muslimani uzimaju pive i uzimaju alkoholna pića da bi dokazali onim štjordesama jeli, kojim se lijepo nasmiješi da bi dokazali kako su oni napredni i kako oni znaju piti pive i kako oni nisu jeli, ovaj nisu nazadni i kako su spremni da Allahu griješe i na nebu i na zemlji. To je taj duševni poraz. Njega je stid da njoj kaže, ona će možda ponuditi piju, njega je stid joj kaže, ne, to, to moja vjera zabranjuje. Muslimana je stid kada ode u neku nevjeničku zemlju, kod nekih jel, uglednih ljudi ili kod nekih jel, političara da kaže meni moja vjera ne dozvoljava da pijem ako mu ponudi piće. To je taj duševni poraz kod muslimana. Isto tako ćemo naći da se mnogi stide svojih islamskih obilježja, islamske nošnje, ono što mu naređuje vjera. Stidi se da na radnom mjestu da klanja, stidi se da nazove selam. Zato ćemo vidjeti danas među omladinom muslimanskom, nažalost, zbog te, tog duševnog poraza i osjećaja inferiornosti i manje vrijednosti, vidjet ćemo da su selam ta islamski pozdrav, koji je pozdrav stanovnika dženeta, zamijenili raznoraznim neislamskim pozdravima kao što je čao, zdravo i tako dalje i tako dalje. I to sa slašću i sa, jeli, sa zadovoljstvom koriste takve pozdrave. A naći ćeš kada dođeš kakvu prodancu gdje su, gdje su muslimani, jeli, gdje ne vide svoju vjeru kao, kao izvor ponosa, da zoveš im selam, neće ni da, ne, ne, ne da ga odvrati. Jedan od razloga zbog koji se muslimani stide prakticirati svoju vjeru jeste bojazan da ne budu označeni kao teroristi, kao fundamentalisti, kao ekstremisti i tako dalje. Muslimani se stide i najmanjih i najsitnijih stvari svoje vjere, a kamo li da govorimo o nekim krupnijim stvarima, kamo li da govorimo da imaju snage i hrabrosti da kažu nevjernicima da su oni u zabludi, da kažu kršćanima, kršćanima i židovima da je njihova vjera iskrivljena. To je to što oni ne vide u svojoj vjeri ponos i dostojanstvo. Navešemo jedan primjer. Kako se oni koji prime islam, koji su bili kršćani ili židovi pa prime islam, kako se oni drže svoje vjere i kako su oni ponosni svojom vjerom. Najviše stida u prakticiranju vjere naćemo baš kod muslimana koji su rođeni u islamu. Zato ćemo naći Engleza ili Amerikanca kada primi islam ne stidi se svoje vjeri. S turbanom i sa afganistanskim odijelom u sred Amerike voda sad malo teže, jele, ali prije škoda. I ne stidi se da nosi bradu, ne stidi se da kaže kad nastupi radno vrijeme da on treba da klanja. Navešu vam jedan primjer jednog engleskog državljanina koji je prihvatio islam s ponosom i dostojanstvom. Tri sedmice nakon prihvatanja islama ukazala mu se prilika da se zaposli. mu se otvorio, jel što mi kažemo, I neki mladići muslimani koji su bili sa njim htjeli su da ga posavjetuju da kaže kada bude na prijemnom da kaže da, da, ne, da ne otkrije da je primio islam. Prije se zvao Rud, a sad poslije predio ime Omer. Nadio je sebi ime Omer. I rekli su mu nemoj reći da nije bitno jer možda te neće primiti zato što si musliman i možda ako te ne prime zbog toga što si musliman možda se razočaraš uvjeri tako da. Međutim nisu uspjeli da se sa njim susretnu i on je otišao na prijemni da, da, se, da se prijavi za taj posao. I kada je razgovarao, rekao je, ja sam musliman, bio sam prije kršćanin, zao sam se ruda, sad se zovem Omer i ja bih htio jeli, da imam slobodnog vremena za obavljanje namaza. Na što mu je ovaj jeli, koji je bio vlasnik preduzeća rekao, nema problema i mi baš takvog tražimo kao što si ti, čovjeka od ponosa i od e, odluke. Na ovakvom radnom mjestu treba će nam čovjek od ponosa i odluke, A tvoja, tvoja promjena vjere i imena ukazuje na tvoj ponos. I ta činjenica da se ne stidiš vjere ukazuje da si ponosan i čovjek od odluke. Vidimo od Allaha Đelešanuhu, baš kada čovjek se uhvati čvrsto za svoju vjeru i ponosno, da ga, da ga uzvisi i da ga neće poniziti gdje god bilo. Tako ćemo isto, ako sam rekao, naći na zapadu, u Americi, u Engleskoj, u Francuskoj, mnogi Francuzi, Englezi, Amerikanci, kada prime islam, ne stide se svoje vjere, jer su u njoj vidjeli, vidjeli ponos. Naravno, najbolji primjer ponosa imamo u prvim generacijama muslimana, zato ćemo uzeti primjer Rabija ibn Amira u ratu sa Perzijancima. U tom ratu vojskovođa Perzijanaca bio je Rustem, a vojskovođa muslimana Saad ibn Abi Waqas. Rustem je zatražio od muslimanskog vojskovođe da pregovaraju i Saad ibn Abi Waqas poslao je delegaciju koju je bio Rabi ibn Amir. Kada su došli kod Rustema, opitao ih je šta vas je dovelo, a Rabi ibn Amir mu odgovori Allah nas je poslao da vas izvedemo onoga ko želi iz obožavanja ljudi, obožavanja Allaha, iskućenosti dunjalu kao prostranstva Hireta. Rusi me razmišljao njegovim riječima i rekao sam sebi, propao sam u svojoj vojsi, imam samo hiljadu pjevačica i kuhara. I pored svoje materialne civilizacije koje je imao Rustem i svog napretka, on je vidio da je propao Arabi ibn Amir koji dolazi iz pustinje, koji nema materijalnog napretka, bio je ponostan i dostojanstven. Dalje Rebi nastavlja, kaže, došli smo da vas izvedemo iz nepravde vjera u pravdu Islama. Allah nas je poslao sa svojom vjerom, da njoj pozovemo ostale ljude, pa koji prihvati, bit će prihvaćen, jel kao musliman, i od njega ćemo se vratiti, ako odbije protiv njega ćemo se boriti sve do Allahovog obećanja. A Rustem ga upita, šta je to Allahovo obećanje? na što on reče džennet za onoga koji na tom putu po, po, pogine, a pobjeda za onoga koji, osta, koji ostane. Kaže Rustem, saslušao sam vaš govor, pa da li nam možete dati vremena da razmotrimo stvari? Da, da odgovore Rebija, želite li dan ili dva? Na to reče Rustem, ne, dok ne vidimo sa našim ljudima, sa našim velikodostojnicima, Na to Rebija reče od prakse Allahov poslanika nije da pri susretu sa neprijateljem dajemo više od tri dana. Pa zato razmisli o svom postupku. A Rustem ga upita, jesi li ti njihov glavešina, to je glavešina muslimana, na to, on na to on reče ne, ali muslimani su kao jedno tijelo jedan drugog štiti. Iz ovog ponosa Rustem je vidio da ne može, da ne može izići na kraj sa ovakvim ljudima koji imaju taka ponos i takvo dostojanstvo. I pored toga što je Rustem bio u prljavoj podaranoj obući, ušao je dostojanstveno, što je Rebibni Amir bio u podaranoj i prljavoj obući, ušao je dostojanstveno kod Rustema, probadajući one kopljem, one njegove e, tepihe koje je prostro i uveo je u njegovu dvorac i svoju jahalicu i svog konja. To je jeli, pokazalo onaj ponos muslimana. Sljedeći simptom jeste da islam kao vjera i učenje je pod napadom orientalista i raznoraznih neprijatelja islama koji žele da prikažu islam kao nešto što, što civilizacija i, i, i jeli, trenutno stanje ne prihvata. Zato ćemo često čuti i vidjećemo napisane knjige na temu, naravno koje su napisali orientalisti, zašto u islamu dozvoljeno oženiti četiri žene. Zašto su u islamu osjeca ruka za krađu? Zašto je islamu propisana smrtna kazna za onoga koje ubije? Zašto je e, Muhammed? Zašto je Muhammed imao 11 žena i tako dalje i tako dalje? I nažalost, nasuprot ovih napada i provokacija, naćemo da mnogi muslimani, da bi dokazali da ovo nije istina, e, brane se i kažu je li kako u islamu e, četiri žene samo propisane kada čovjek ima potrebu i tako dalje i tako dalje, iznose laži na islam da bi odbranili islam. Zato ćemo e, naći napad da se muslimani napadaju, da je islam širen silom i džihadom, pa će mnogi napisati i reći ne, ne, islam je širen, e, širen tolerancijom, trgovinom, tako dalje, pa će navesti primjer e, Indonezije, Malezije i tako dalje. Znači, hoće da skrnave istoriju da bi odbranili islam i tako čine islamu medveđu, medveđu uslugu. Kada je u pitanju ovakav jeli, napad od strane orientalista i neprijatelja ove vjere, nama Kur'an pokazuje kako treba da se obhodimo prema njima. Zbog ove činjenice, danas mnogi muslimani, pa čak i misionari, kada drugima prezentiraju islam, prezentiraju ga s dozom stida i interiornosti. Pa neće da, da otvoreno ljudima pojasni neke islamske propise ili iskrnave tako itd. Naćemo danas u islamskom svijetu, pa čak i ovdje kod nas, da se održavaju nekakve konferencije za zbližavanje religija, gdje vidimo i čujemo svašta i čujemo kako se islam skrnavi i čujemo kako se jeli, govori o islamu neistina. Zato ćemo naći kada raspravljaju o vjerama, o religijama, kako, kako se izbjegava reći da su kršćani i e, židovi u zabludi. Stid je onih koji raspravljaju o takvim pitanju da kažu kršćanima vi ste u zabludi. Jer naša vjera, na, naš, naša objava, Kur'an, to se Allahovi riječi kaže, nevijenici oni koji kažu da je Allah trojica, I na jednom eto, takvom predavanju jedan je upitan od strane prisudnih. Da li vi priznajete vjeru kao islam i Kur'an kao objavu? Ovaj li svećenik se izbezumio, naljutio i tako dalje. I dok je ovaj muslimanski, jeli, ovaj, s muslimanske strane, nije htio da prizna da islam ne priznaje ni kršćanstvo, ni židovstvo i da, da, da, da kaže inne dine inda Allah il islam, da je jedina vjera kod Allah islam. To je taj, to je rezultat duševnog poraza kod muslimana. Isto tako islam je optuživan da je, da je to robovna, robovlasnički sistem, pa su neki pisali i branili tu činjenicu i govorili ne, islam nije robovlasnički, nego je demokratski sistem. Naravno, otišli iz zabude u zabude. Ja hala, marhaba, marhaba, عندي نبت الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا Ja, pošto sam rekao, Kur'an nam kaže kako da odgovorimo ovim jeli, kršćanima i orientalistima koji napadaju muslimane razno, radi raznoraznih raznih islamskih učenja. I ovo što se desilo nećemo, u Americi, nećemo raspravljati o tom, o dozvoljenosti, nedozvoljenosti, o posljedicama. Mnogi su zbog toga napali islam kao da je to vjera neudu bila e, sotonska ili iblijska vjera. Kršćani, Amerika i tako dalje i tako dalje. Jeste, muslimani ako što uradili, oni su jeli, nanijeli štetu, i ubili su šta znam i civile i ovo i ono. Međutim, šta vi radite muslimanima i šta ste vi uradili muslimanima? I ovo je princip, princip Kur'ana kada se odgovara nevjernicima na njihova pitanja, njihove provokacije. Navešemo primjer za to. U Kur'anu Kerimu, na, znači Kur'an Kerim vas uči kako na takve optužbe da odgovorimo. I kako da mi pređemo u napad. Korešević su pregovorili Allahom poslaniku sallallahu sallam da su muslimani prekršili svijetu o svetim mjesecima. Znamo da u svetim mjesecima nije bilo ratovanja. Međutim, u jednom pohodu, u jednoj izvidnici koju je predvodio Abdullah ibn Đahš, musliman, desilo se da su muslimani ubili neke Kureševiće ili neke mušrike. Pa su oni pregovorili kako vi u svetom mjesecu kršite tu svetu, mjesec, sveti mjeseci ubijate, ubijate ljude, a znate da je to zabranjeno. Pa je Allah Đelešan objavio ajat kome kaže Jes aluneka ani šehre haram i qitalin fih Kul qitalin fihi kabir Wa saddun an sebi lillahi wa kufrum bihi Wal mesjid il harami wa ihrađu ahlihi minhu Ekbaru inda Allah Wal fitnetu ekbaru min al qatl Kaže uzvišen Allah Đelešanu Pitaju to sve to mjesecu To jest u borbi o ratovanju u njemu Reci ratovanje u njemu je veliko ali je nevjerovanje u Allaha i odvraćanje od njegova puta i časnih mjesta, izgonjenje stanovnika njegovih iz njih još veći kod Allaha, smutnja i zlostavljanje gore od ubijstva. Ovako Kur'an odgovara, izviše nalazišan odgovara mušticima. Jeste, muslimana ko su to uradili u Americi, i ako su, ako to što rade u Palestini, ako, jeli, ako vi to ne odobravate, smatrate terorizmom, ono što vi radite, vaš nevjerstvo, vaš kufr, vaša borba protiv islama i muslimana, vaše jeli, spletke i vaša, vaša laž, vaše lice mjesto je gore od svega toga. Naravno, za, ova, za ovu duševnu, draga braćo, bole postoje raznorazni uzroci. Postoje i unutrašnji vanjski uzroci koji su doveli da su muslimani došli u takvo stanje. Prvi uzrok, vanjski uzrok jeste slabost vjere kod muslimane. To je osnovni uzrok e, duševnog poraza što muslimani nemaju vjere ili što je vjera kod muslimana slaba. Mi to moramo priznati i svi smo svjedoci te činjenice. Iz, tog, iz te činjenice, iz tog uzroka proizilaze svi ostali uzroci. Da se stidimo vjere, da se stidimo čafira, da se bojimo čafira, da ih slijedimo, da im se ulizgamo i tako dalje, tako dalje. Drugi uzrok bez sumnje je ostavljanje džihada, borbe na Allahom Đelešanu u putu, što je dovelo da su muslimani u poniženju i da su izgubili svoj čas i svoje dostojanstvo. O tome i nas, tome je nas obavijestio Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam u hadisu, koji nam je poznat, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, ako se budete bavili kamatom i budete se uhvatili za repove vaših krava, to jest budete preokupirani zemljoradnjom i budete zadovoljni, smireni s dunjalukom i budete ostavili džihad, Allah će na vas spustiti poniženje i neće ga dići sa vas dok se ne vratite vašoj vjeri. Znači u ovom hadisu poslanik sallallahu alaihi sallam spominje bolest koja je pogodila ovaj umet, I naveo je dva primjera za tu bolest. Prvi je, ili dvije vrste te bolesti. Prva vrsta je što su muslimani, što muslimani svjesno čine harame koje Allah Đelešanuhu zabranio, koje su jasno islamom zabranjene. Naveo je, naveo je primjer kamate, koji je jedan od najvećih grijeha, međutim, možemo pridodati sve ostale grije kao što je ostavljanje namaza, kao što je, kao što je zinaluk, kao što je krađa, kao što je laž, kao što je nepovjerenje i tako dalje i tako dalje. I to je prvi razlog ovakvog stanja muslimana, što muslimani javno griješi, nema stida više u griješenju. Nekada prije rata u onoj Titinoj Jugoslavi nije bilo javnih kuća jer je bilo zakonom zabranjeno, sad niću ko pečurke. Sad se to javno čini to je više zakonski regulisano. Sada se po, na, na ulici u autima može naći javna kuća I to je to jeli, javno griješenje na koje nas upu, na, uputio poslani sallallahu alaihi sallam. Druga vrsta je preokupirana s dunjalukom. Preokupirano s dunjalukom i zbog toga za postavljanje Allahovi naredbi. Čovjek kada mu se srce previše veže za, onaj, za, za ovaj svijet, za dunjaluške jeli, dobrobi, dunjaluške dobrobiti, dunjaluška bogatstva, isprazni mu se srce od sjećanja na uzvišenog Allaha. Čovjek može biti bogat i to je pohvalno da musliman bude bogat, ne zavisi od drugog, da svojim bogatstvom pomaže islam i pomaže druge siromašne muslimane. Međutim, taj dunjaluk, ne smije, ne, dunjaluk mu ne smije ući u srce da, pre, da preovlada, da zaboravi na Allaha Đelešanu i kada će Allaha Đelešanu njega zaboraviti. Ovo poniženje, draga braćo, koji je najavljen u hadisu, desilo se zbog čega? Zbog tri stvari. Znači, zbog toga što javno griješimo, zbog toga što što smo preokupirali se smo se preokupirali dunjalukom i treća stvar zbog toga što smo ostavili džihad pa je Allah Đelešanu spustio poniženje na nas. Također strah i obezrabljenost, obezrabljenost kod muslimana je donje, dovela do duševnog poraza. Muslimani danas gledaju na nevjernike kao na sile koje se nikada ne mogu poraziti. Gledaju na Ameriku i na druge zapadne sile kao da su nepobjedive. Nažalost, to je rezultat duševnog poraza. Mi znamo kakav je bio Sovjetski savez. Bio je najjača sila na svijetu. Šta je bilo od njega? Raspao se preko dana ili preko noći. Tako isto je ta Amerika koja danas diljem svijeta, naročito kod muslimana, širi strah. Naročito kod onih ljudi koji se drže vjere i koja širi nasilje i teror. Nemojmo misliti da Allah Đelešanu nije kadar da je preko noći uništi. Ali mi se ne oslanjamo na to. Mi ulažemo sve od sebe. Prvo se kanimo grijeha, znači da otarasimo se ovog ovog prvog razloga duševnog poraza. Pa onda ne vežemo se za dunjaluk, jel kao što kaže poslanik za selem, i onda hvatamo se za ono što nam je naređeno, a to je branjenje islama, branjenje islama džihadom i širenje islama do onih dok je nije dospio, naravno, isto, isto džihadom. Mi smo zaboravili prirodu ove vjere i zato ćemo naći da mnogi posustaju posrnu poslije uh, lahkih iskušenja ostave svoju vjeru ili ostave neke principe svoje vjere. Mi smo zaboravili ajetu kome Allah Đelešanu kaže Alif la mim, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين kaže mislili ljudi da će biti ostavljeni ako kažu mi vjerujemo a mi smo iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah ukazao na one koji, koji su iskreni i one koji nisu Mi smo ovaj aj često spominjali, često ga spominjemo, često ga učimo, međutim, nismo shvatili njegovu suštinu. Ono što se danas dešava u svijetu, nakon događaja 11. septembra i prije, jeste samo iskušenje za muslimane da Allah Đelešanu uvidi ko je iskren, ko nije, da se pročiste nijeti, da se pročiste namjere, da se pročiste redovi među muslimanima, da otpadnu oni koji, koji, koji ne zaslužuju da budu među muslimanima, Jer Allah Đelešanu sprema muslimane za nešto puno veće što čeka muslimane u historiji, a to je taj konačni obračun između istine i neistine i konačna pobjeda koja će, ili koju će islam musliman doživjeti. Znači onaj ko smatra da je put islama prekriven ružama i rahatlukom varase. Varase nas je o tom obavijesio Allah u poslanih sallallahu sellem da je put ka džennetu prekriven neugodnostima, a put ka džehennemu prekriven je ugodnostima i rahatlukom. Zato kogod misli da ustraji, jer draga braća, ovo je utrka na ovom dunjalku. Ovo je uistinu jedna utrka, jedna igra u kojoj će izgubiti onaj koji padne. Allah Đelešanu će dovoditi iskušenja ljude. Nekog će dovoditi u manja iskušenja, nekog u veća. Iskušenje, recimo manja iskušenja da imaš problema u poroci zbog, pri, prihvatanja vjere, problema u okolini i tako dalje. Veća iskušenja su, iskušenja su progon, ubijstvo, zatvor i tako dalje. Allah Đelešanu u iskušenjima želi očvočvrsnuti vjernika, da ustraje, da bude spreman na naredni period koji, možda, koji će možda biti teži. Zato Allah Đelešanu neće nikada čovjeka dovesti u iskušenje koje neće moći podnijeti. <coughs> Allah Đelešanu najbolje zna nas. Bolje nas zna od nas sami. Zato ako čovjeka vidimo da je pao na iskušenju, nemojmo, ne bila reći, iskušanje, Allah je iskušan pao. On je kriv on nije dozvolio, u stvari nije čuvao svoju vjeru, nije čuvao svoje srce da bi mogao ustrajati, da bi mogao podnijeti ono čime ga Allah Lješanu iskuša, iskuša. Mora se, draga braćo, dokazati vjera. Mora se dokazati vjera. Ono što se dešava danas, to samo pritisci, jeli, neki pritisci politički, neki neka, jeli, duševna težina na duši, ono što se dešava muslimanima, to nije nikome lako da trpi, međutim to treba da jača čovjekovo iman, čovjekovo srce. Nismo ništa doživjeli šta su doživljavale generacije prije nas, da ne govorimo o tome, jeli, da ne govorimo o hadisima, o ljudima koji su na popola raspolovljeni i šta ja znam, odvajano im meso od kostiju zbog toga što su bili vjernici, ali nisu ostavljali svoj vjeru. Isto tako, draga braćo, pogrešno je da gledamo u historiju, u odre, samo u određene periode historije ili samo na određena mjesta. Recimo, navješemo primjer. Ne trebamo gledati crno e, zato što je se određeno prijedu e, de, desilo muslimanima je to i to. Kao što je bio period kome su Tatari osvojili, porazili, jeli, e, Hilafet, osvojili Bagdad i ubijali su 40 dana u Bagdadu. Neki historičari navode da je ubijeno 2 miliona muslimana za 40 dana. Muslimani su ubijani kroz životinje po ulici. Raširila se kuga i tako dalje i tako dalje. Da bi Allah Đelešanovu ponovo dao da se muslimani vrate vjeri, jer to je lije kao što stoji u hadisu, Allah će spustiti na vas poniženje i neće ga dići sa vas dok, ne, dok se ne vrate vašoj vjeri. Dok se ne vrate vašoj vjeri. Ne misli se na vraćanje dijelomično, nego u potpunosti vraćanje vjeri islamu, prihvatanje islama kao univerzalnog sistema života. Isto tako, kršćani su osvojili uh, Jerusalem, osvojili su Bejtul Makdis. 91. godinu su vladali Palestinom i 91. godinu se nije klanjala ni džuma, ni bilo koji drugi namaz. Zamislimo to stanje da, da, se, to, da se to desi nama u Bosni. Međutim, Allah Đelešanuhu šalje se Lahudina i ubiju nakon što su muslimani se vratili svojoj vjeri i ponosu i opet nakon 91. godinu osvaja se Jerusalem, osvaja se Mesjid al-Aqsa i ponovo se jer ponovo se drži hudba i ponovo se klanja džuma i klanjuju se ostale namaze. Znači ne trebamo gledati samo na određene periode o, historije ili određena mjesta gdje, gdje, crno muslima, gdje se desilo crno muslimanima i to će proizvesti kod nas očaj taj duševni poraz. Kada je u pitanju neprijatelji ove vjere znaju tačke slabosti kod muslimana, pa ćemo vidjeti kako su postupali da, da, da poraze muslimane. Mi znamo da nevinici nisu nikada vojno uspjeli protiv muslimana. Trajale su godinama i desetinama godina ratove, ali su uvijek muslimana kraj izlazili pobjednici. Tako u bici, u stvari u ratu koji su Francuzi vodili u arapskom svijetu, Luis IX je bio zarobljen od strane muslimanske vojske u bici na Mensuri u Egiptu. Proveo je u zatvoru četiri godine i tom periodu je upoznao mentalitet muslimana i njihovu psihu Pa kada je bio pušten, kada se vratio u Francusku, rekao je svojim sljedbenicima i svom narodu, vi nikada nećete pobijediti muslimane s mnoštvom vojske, niti sa ječinom vojske, nego ćete ih pobijediti sa ženama i pobijedit ćete ih sa vinom. I u istinu, takve metode koriste i dan danas. I u tome su uspjeli. Mi znamo da koliko, kako je bilo stanje ovdje kod nas za vrijeme rata. Napadnuti smo strane Srba, pa poslije od Hrvata, ostavljeni od cijelog svijeta, blokirani. Međutim, i pored takvog stanja, i pored toga što smo bili slabi kao muslimani, to moram priznat, Allah je zašao da se odbranimo. Međutim, kada smo završili s tom vrstom rata, kada su vidjeli da ne mogu tako, da nam tako ništa ne mogu, posjegli su za ovom vrstom rata za žen, sa jeli, za ženama i vinom i javnim kućama i šta ja znam koje kakvim prosperitetom i civilizacijom i Evropskom unijom, ulaskom Evropu, tako da I uspjevaju kod većine svijeta, kod većine svijeta uspjevaju s takvim, jeli, takvim metodama borbe, nažalost. I na nama je da, da obznanimo ljudima, da pojasnimo ljudima da nam oni ne žele dobro. Nikada vjerni koji ima u svom srcu akidu i vjerovanje neće povjerovati da mu onaj koji mu se nakijesi onaj Petrić ili bilo ko drugi neće povjerovati da mu želi dobro. Ako mu ponudi čašu vina ili čašu mlijeka ili ako mu ponudi kakvu obno, obno, obnavljanje kakvih kuća, zna da se, da se iza toga krije puno veća šteta. Puno veća šteta. To svaki vjernik je li imao u svome srcu. Na ovaj način se bore i židovi, masoni, koji imaju svoje klubove, kao što je klub Rotari, koje do, koji dovode raznorazne političare, pa čak i sa ovih jel, prostora u, jel, sa, u, u Izrael idu i borave u tim klubovima, naravno gdje su žene razgoličene, i snimaju raznorazne scene s tim političarima, pa im to na kraju, na kraju pokažu i kažu vidite ovo, ako ne budete radi kako mi nalažimo, kako mi hoćemo, ovo ćemo obnaniti. Tako isto oni sceniraju ili, ili eh, podmeću raznorazne afere oko novca, korupcije i tako dalje, na osnovu tih afera ocenjuju političare i političko vodstvo među muslimanima da bi sprovodili njihove ciljeve i njihov interes. Naravno, ne bi uspjeli da je kod muslimana jaka vjera. Opet se stvar vraća slabosti vjerije. Na kraju, draga braćo, ova je tema puno opširna, ali ovo se posjećamo se da nam ovo bude postrek da ustrajemo u našoj borbi za našu vjeru, i za naš opstanak na ovim prostorima. Da nam se ne desi Španija, da nam se ne desi potpuni nestanak. Moramo biti na prvom redu bogobojazni, moramo biti muslimani, pravi muslimani. Na drugom redu moramo biti pametni i mudri, moramo se školovati, moramo imati velike ambicije, velik elan za radom, jer samo nam to može garantovati opstanak na ovim prostorima. Moramo se obrazovati, moramo stvarati među muslimanima lidere, moramo stvarati učene ljude, ljude koji će voditi ovaj narod, jer ono što nam se sprema u budućnosti nećemo moći prevazići ako budemo slabi. Ono što nam je se desilo u prošlosti ne trebamo zaboraviti da ne bi, da ne bi, na, da ne bi nam se isto ili gore desilo u budućnosti, a ono što nam spremaju sigurno je gore. Prvo, draga braćo, moramo očiti problem. To je prvi lijek. Moramo očiti problem, a to je e, donijeti diagnozu zašto su muslimani u ovakvom stanju. Kao što sam rekao, prvi razlog je slabost vjere i iz njega proizilaze i svi drugi razlog. Drugi razlog jeste da, mus, da se trebaju, drugi lijek je da se muslimani trebaju odgajati na ispravnom vjerovanju. Da se muslimani trebaju temeljito odgajati da budu ličnosti koje će nositi teretovi vjeri. Nama na ovim prostorima prosperitet jesu institucije, jake institucije, škole, ustanove, obdaništa, studentski domovi kojima će se muslimani odgajati, kojima će se buditi ta islamska svijest, kojima će se muslimani obrazovati i stvarati jednu novu generaciju. Naravno, najviše treba ulagati na, na djecu, na, na one koji se školuju, na školski taj period i na omladinu studente, jer su oni budućnost jednog naroda. Jer ako hoćeš da vidiš budućnost jednog naroda, pogleda njegovu, njegovu omladinu. Pogleda njegovu omladinu. Puno je bolje kada sagradiš kuću iz temelja, sa dobrim materijalom, sa dobrim temeljima, sa dobrom armaturom, pa je dobro fasadiraš i središ. Puno je bolje, puno je kvalitetnija kuća nego kad neku stariju kuću renoviraš. Ona jeste kuća, ali nije kao ona, kao ona što je iz temelja sagrađena moramo u naša srca uliti to, to jako vjerovanje i vezu sa Allahom. Ne da izučavamo samo vjeru kao neku teoriju ili par neki sura i tako dalje. Mora vjera biti u našem životu, mora vjera biti u našim kućama, u porodici jer je porodica osnovna jedinca društva. Svaki otac je odgovorna za svoju djecu. Svaka majka je odgovorna za svoju djecu da je odgaja na islamu, da se ne stidi islama jer zato će odgovornost biti pitana na onom svijetu. Ne može škola sve odraditi, ne može obdanište sve odraditi ako majka i otac ne pridaju pažnju svome djetetu i ne odgajaju onako kako treba. Navešemo primjer kako vjerovanje i čvrsta akida, čvrsto vjerovanje i čvrst islamski, dobar islamski odgoj donose na faku na ovome svijetu. Recimo, kod muslimana dosta je se uvuklo sujevjerja. Dosta je se uvuklo onoga što nije odvjerije. Zato ćemo vidjeti da muslimani dosta prihvataju često i vrlo lako prihvataju ono što nije odvjera i sujevjera, a dok ono ispravno i čisto vjerovanje teško prihvataju. Navešću vam samo jedan primjer. Isto tako jedan od, koji je primio islam, tražio je posao na zapadu i kada je našao posao, vlasnik hotel, u hotelu je našao posao, vlasnik hotela ga je ponudio, ponudio ga je da popije. I on je razmišljao, da li se da popijem, možda ako ne popijem, možda će, mi, možda će me ovaj, možda me neće primiti, možda će mi dati otkaz, tako dalje, tako dalje. Međutim, odlučio je da ne popije, da ne proda svoju vjeru, jer je znao i sjetio se da je nefak od Allaha. I kada je odbio, jeli, kada je odbio da, da pije, rekao je, baš nam takav i treba, jer prije smo imali jednog e, e radnika u hotelu koji je cijelu noć pio i zaspao i tako jeli, pravio nered i nije dobro poslovao. Draga braću, isto da svoja srca ne vižemo za ovaj svijet. Isto moramo svoje srca vezati za onaj svijet. Na taj način ćemo postići ponos i dostojanstvo. Na taj način ćemo zavoljeti onaj svijet i radit ćemo više za njega. Imat ćemo više snage da, da izdržimo e, iskušenja i teškoće na ovom putu. Trebamo odgajati omladinu da vi imaju visoke ambicije. Da teže velikim i uzvišenim ciljevima kao što je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam odgajao shabe. Jedne prilike sin Ali radijallahu anha, anhu, upitao ga je, u stvari Alija je upitao svoga sina, kakav bi želio da budeš, ili poput koga bi želio da budeš, kaže, želio da budem poput tebe. Kaže, ne, nije ispravno, tako razmišljaš. Reci, želio bi da budem poput poslanika, sallallahu alaihi sallam. Jer poslanik sallam je uzor svima. Jer kaže, ako bude želio da budeš poput mene, možda nećeš to postići, pa ćeš biti ispod mene. Međutim, ako budeš želio da budeš poput poslanika, možeš postići da budeš bolji od mene. Treba da budemo, draga braće, daleko od pesimizma i pesimista i da sa objeđenjem znamo da budućnost pripada ovoj vjeri. Da ne želimo ni vremena ni truda da radimo za ovu vjeru. A najbolji rad za ovu vjeru jeste da je prakticiramo prvo kod sebe i da druge pozivamo njoj i da znamo da budućnost pripada ovoj vjeri. I ako u prvom pokušaju ne uspijemo, nemojmo očajavati, nemojmo klijevati, ako prvi neke naznake upućuju da stanje nije kako treba, nemojmo klijevati, jer gradnja generacije, izgradnja generacije nije lahak posao. Treba će nam puno iskrenosti, puno bogobojaznosti, treba će nam puno osnovnica na Allaha Đelešanuhu i treba će nam puno sabura i puno mudrosti na ovome putu. Molim Allaha Đelešanuhu da popravi stanje umeta, da ujedini muslimane, da vas Allah Đelešanuhu nagradi na vaš odaziv Ovo je bitno i radi naše stanje u Bosni i Hercegovini, jer ovo što danas proživljavamo jeste jedna prekretnica, prekretnica za budućnost islama i muslimana ovim prostorima. Sve što radimo, treba da radimo za dobrobit ove vjere i za dobrobit nas kao naroda na ovim prostorima. Vrlo je važno jedinstvo u ovim vremenima, jedinstvo muslimana. Ne smiju neke razlike da nam budu razlog da se rastavljamo i da pravimo razdor, treba da se ujedinjujemo oko osnova vjere i treba da se vraćamo na jedan izvor koji će nas ujedinite, to je Kur'an i sunnet i shvatanje i prakticiranje vjere onako kako su ih shvatili i praktikovali poslanih sallallahu alaihi sallam i ashabi. To vas Allah Žešanu nagradi. što ste odvojili ovo vrijeme i da vam upiše ovo u vaša dobra djela. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu رب الزمن زمن طارق بابد من من حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجوعة سائر في رب الزمن زمن طارق بابد من من حامل بين أضلعي استوديو التوحيد Islamska omladina Beč أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في مضرتي أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا